aquí? No, has d'anar amb la Judit. La Judit, on és la Judit? Sí. Judit. Judit. Do, mana'm. Un, un moment, vine, vine, vine cap aquí. Vine. Ja el Pau. Vine, vine. I que... Irem a visitar, també aprofitarem, i el que es, el que es presenti. Judit, eh, el grup de geganters, eh, com dèiem, doncs, se'n va a Saragossa, a les festes del Pilar. Mm, actueu també a l'Ajuntament, em van dir, no? Sí, a l'Ajuntament és on farem el Ball dels Plens. L'Ajuntament farà el Ball dels Plens, el Ball dels Plens de, de, de la, la Patum, que, com dèiem. Sí. I si algun altre, doncs alguna altra cançó també ballarem. I esteu convidats pel casal català? El casal català d'Aragó, eh? Sí, efectivament. Doncs escolta, que tingueu molta sort Gràcies. i bon viatge. Gràcies.